O Maică Fecioară Marie, se închină popoarele ție și în lacrimi ferbin și suspine, așteaptă ajutor de la tine. Îndură-te-a păcii regină, durerile lumii alină, Îndură-te-a păcii regină, dureri le lumi alitna